more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Isang mapagpalang araw sa inyo, Popoy at Hasmin. Napakinggan ko ang inyong programa nang minsang magawi ako sa Maynila para sa isang outreach program para sa mga indigent people na, na mula sa mga probinsya ng Visayas. Bagamat halos isang buwan lang ang tinagal ko dyan sa Maynila, ay araw-araw naman akong nakatutok sa inyong programa. At sa pakikinig ko nga sa mga kwentong iniere ninyo, madaming istorya ang pumukaw sa aking puso. Kaya naman nagdalawang isip pa ako noon kung pwede kayang maibahagi ko rin ang aking kwento. Popoy at Hasmin, Kakaiba kasi ang aking storya. Hindi pangkaraniwan ang mga karanasang ibabahagi ko. Kaya humihiling ako ng malawak na pangunawa. Itago nyo na lang ako sa pangalang Lilia. 30 taong gulang at tubong sikihor. Marahil alam niyo naman na ang lugar namin ang isa sa pinakamaliit na probinsya sa Pilipinas. Pero bukod dito, mas kilala ang lugar namin dahil sa mga kababalaghang nagaganap dito black magic, mangkukulam, mambabarang, aswang at maligno. Iilan lang yan sa mga salitang dinudugtong sa probinsya namin. Kaya siguro hanggang ngayon ay iilan pa lang ang mga turistang nahuhumaling magbakasyon sa aming probinsya. Popoy at Hasmin, lumaki ako sa piling ng aking lola Liling. Iniwan daw ako ng nanay ko noong bata pa ako at sumama daw sa ibang lalaki at dahil nakatira kami sa liblib na kabundukan noon sa Sikihor, wala akong masyadong naging kaibigan. O kung meron mang mga nakakakilala sa akin, iwas at ilag naman sila. Nung una ay okay lang dahil bata pa naman ako. Ang importante lang sa akin nun ay malaya akong nakakapaglaro sa aming bakuran kasama ang aking mga kaibigang hayop. Pero nang nagdalaga na ako, doon ko naramdaman ang pagiging kakaiba ko. Nung nag-aaral na kasi ako ng high school at bumababa na sa kapatagan sa tuwing uh, nalalaman ng mga kaeskwela ko na taga-bundok ako at si Lola Liling ang nag-iisang kamag-anak ko, umiiwas na sila na tila may sakit akong nakakahawa. Doon ko na nga nalaman na kaya pala ganun ang pakitungo nila sa akin ay dahil ang lola ko daw ay kilalang mangkukulam at mambabarang sa lugar namin. Siyempre hindi ako naniwala noon, Popoy at Hasmin, dahil mas kilala ko ang lola ko. Napakabuti niya at maalaga sa akin. Hanggang isang gabi, nang umuwi ako sa amin, nasaksihan ko mismo ang orasyong ginagawa ni Lola. Hindi na ako nakapagtanong noon sa gulat at takot sa nasaksihan ko. Nagkibit balikat ako sa nakita ko hanggang isang araw. Nabalitaan ko na lang na namatay na ang isang kalugar namin nang dahil sa kulam at si Lola Liling ang sinisisi. Takot na takot ako noon sa pwede sa aking mangyari Popoy at Hasmin. Alam kong may katotohanan ang kanilang bintang, kaya pinakiusapan ko ang lola ko na itigil ang ginagawa niya. Hindi nakinig sa akin si Lola at nagpatuloy pa rin sa kanyang gawain. Dito ko na naisipang tumakas sa piling niya at lumuwas ng Cebu para magpakalayo-layo kay Lola. Binilang kita ako. Patawarin mo na ako. Tama na. Lubayan mo na ako. Kailangan kita. Halika na ako. Ayoko nga sumama sa iyo. Layuan mo na ako. Ayoko na. Ginawa ko lang yung dahil mahal kita. Hindi totoo yan. Wala akong kasalanan. Lumayo na kayo sa akin. Ayoko na! Ayoko na! Lilia! Lilia! Lilia, nananaginip ka. O ito, uminom ka muna ng tubig. Dinig na dinig ka sa kabilang kwarto yung pagsigaw mo. Talaga po, sister. Pasensya na po, ah. Bakit, Lilia? Dinalaw ka na naman ba niya sa panaginip? Opo, sister. Napapadalas na nga po, eh. Ilang gabi nang hindi ako nakakatulog ng diretso dahil sa kanya. Lilia, baka may ibig sabihin yung mga panaginip mong yon. Hindi ko po alam, sister. Ano po ba sa tingin niyo? Sa tingin ko, kailangan mo nang puntahan yung lolo mo. Total, walong taon na rin naman yung nakalipas. Baka ngayon na yung tamang panahon para bistahin mo muli siya. Hindi, sister. Kahit kailan, hinding-hindi ko na siya pupuntahan. Lilia, kahit ano pa ang nangyari, lolo mo pa rin siya. Siya pa rin ang tumayong ama mo sa mahabang panahon. Pero sister... Sige na, Lilia. Alam kong handa ka na. At saka para na rin malaman mo kung bakit mo siya napapaginipan. Hindi naman po kasi ganun kadali yung sinasabi ninyo, sister. Alam niyo naman pong siyang dahilan kung bakit hindi ako matahimik at napunta ako dito sa kumbento. Pagkatapos ng lahat na nangyari sa akin, pinangako ko sa sarili kong hinting-hindi na ako magkakaroon ng kahit na anong kaugnayan sa kanya. Sister, ayoko na. Ayoko nang maalala lahat. Ayoko na siyang maalala. Grabe, nakakapagod talaga maglaban ng mga kubra kama. Ang tudumi lalo na mga kwarto ng mga bata. Nako, hindi ka pa nasanay, mahal ko. Eh, ang lilikot at gulo naman talaga ng anak niya mag-asawang yan. Wala naman tayong karapatang magreklamo dahil dakilang kasambahay lang tayo dito sa mansyon. Oh, bakit ikaw ang maghahanda ng pagkain natin? Nasaan si Amalia? Eh, inutusan ni Sir na kunin yung mga bagahe niya. Kawawa nga eh. Ang dami pa naman nun. Eh, sana tinulungan mo. Kawawa naman si Amalia. Liit pa naman ang katawan nun. Ayaw magpatulong eh. At saka alam mo naman yung kaibigan natin yun. Maladar na yata ang tingin niya sa sarili niya. <laughs> o siya na, tara na't kumain. O eto, yan tabo. Maghugas ka muna ng kamay nang matikman mo itong niluto kong pangat. Ikaw ang nagluto nito? Oo naman. Mm. Nagpaturo pa ako kay Amalia kung paano lutuin yung paborito mong pinangat eh. Talaga lang ha? Oo. Bakit? Anong meron na nagluto ka bigla? Eh, wala naman. Hmm? Eh, gusto ko lang na surpresahin ka. Surpresahin? Bakit nga? Ano bang meron eh? Matagal pa naman ang birthday ko. Nako, huwag ka masyadong madaming tanong at baka lumamig na yung pagkain. Akin na kamay mo to, ko na. Aray. O oh, bakit? Anong nangyari? Ma, di eh. Patingin niya. Ay, nako. Sugat-sugat na naman yung kamay mo kalala ba? Di bale na mahal. Papahiran ko na lang ng ointment yan mamaya. Magkukutsara tinidor na lang muna ako. Lilia, Hmm? Ano yan? Kapag naging mag-asawa na tayo, pinapangako ko na hinding-hindi na masusugatan ng mga kamay mo dahil sa paglalaba. Jordan, ano ba yung pinagsasabi mo? Nagbibiro ka na naman eh. Totoo, Lilia. Matagal ko nang pinag-iisipan to. Matagal na natin kilala ang isa't isa. Alam mo naman na uh, mahal na mahal kita, di ba? Oo naman, Jordan. Kaya gusto ko magpakasal na tayo sa lalong madaling panahon. Gusto ko yan, mahal ko. Pero paano tayo bubukod? Wala pa naman tayong sapat na ipon. Eh, may kanya-kanya naman tayong ipon, di ba? Eh, didagdagan na lang natin. Magtrabaho pa tayo ng ilang buwan tapos kung magkano yung maipon natin, pagsamahin natin. Madali na lang yun, mahal ko. Wala din naman tayong ibang pamilya na binubuhay, di ba? Pero, Jude... Please, mahal ko. Eh, sabihin mo, gusto mo rin ako makasama. Gusto ko nang gumawa ng sarili kong pamilya. Okay. Sige, pumapayag na ako magpakasal sa'yo. Pumapayag na ako magsimula at bumuo ng pamilya kasama ka, mahal ko. Salamat. Salamat, Lilia. Pinapangako kong magiging mabuting asawa at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. O, Juden. Anong meron bakit umiinom ka mag-isa? May natira pa bang pagkain? Gutom na gutom na ako eh. <laughs> Mamaya ka na kumain, Amalia. Umupo ka muna dito. Samahan mo muna ako tumagay. O, eto. Chat ka muna. <laughs> Ay, nako, ayoko. Wala pang laman yung tiyan ko. Baka sikmurain ako niyan eh. Kakain muna ako. Ano ba kasing meron at umiinom ka mag-isa dyan? Nag-away na naman ba kay ni Lilia? Away? <sighs> Hindi no. Masaya lang ako. Alam mo, sobrang saya kaya alika na kasi. Dito ka na, samahan mo ako mag-inom. Ay, nako, pasaway ka talaga. Nako, pasalamat ka at dun sa mansion pinapatulog ngayong gabi si Lia. Kung hindi, tsak nagera na naman kayo noon. No, hindi ako haawayan noon. At saka, nagsiselebrate lang naman ako eh. Celebrate? O bakit? Tumama ka ba sa loto? <laughs> Pumayag na kasi siyang magpakasal kami. Ha? Pumayag na siya agad? Ang bilis naman yata. <laughs> Ang bilis? Hindi ah. Apat na taon na kaming magkasintahan. Sapat na yun para lumagi kami sa tahimik. O bakit? Hindi ka ba masaya para sa amin? Ah, uh, <laughs> eh, masaya. Mm. Oo naman. Masayang masaya ako para sa inyo. O basta, ingatan at mahalin mo yung kaibigan ko ha. Ah. Huwag na huwag mo siyang papaiyakin. Oo naman. <laughs> Teka, eh, ba't parang hindi ka naman yata masaya? Ba't parang naluluha ka? A- ako? Na- naluluha? <laughs> Bakit naman ako maiiyak, no? Nako, Juden. Ang sabihin mo lang, lasing ka na. Hindi, hindi ako lasing, Amalia. Alam ko pa sinasabi ko. Ako, Juden, ha? Lasing ka na. Kaya halika na, ihihiga na kita. Ayoko, ayoko, ayoko. Dito muna tayo. Inom muna tayo. Hindi na, halika na nga. Akin na yung braso mo. At aalalayin na kita. Ah, bigat mo naman eh. Teka, o oh, ito, umakbay ka sa akin. Dahan-dahan lang sa paglalakad. Malapit na tayo sa kama mo. Ako, Jude naman, huwag kang magulo. Nahihirapan ako sa pagkarga sa iyo eh. Ano ba? Ah! Mahal kita, Lilia. Juden, hindi ako si Lilia. Na mahal. Ah, si Amalia ako. Mahal na mahal kita, Lilia. Juden, lasing ka na. Eh. Mahal na mahal. Sinabing hindi nga ako si... Juden! Lilia. Lilia. Popoy at Hasmin, 17 years old ako nang lumawas ako ng Cebu. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko doon. Hanggang kup-kupin nga ako ng isang mayamang pamilya at mamasukan na kasambahay. Doon ko nakilala ang dalawa kong kaibigan, si Juden at Amalia, na ko rin kasambahay. Hindi ko sinabi sa kanila ang tunay kong pagkatao sa takot na baka iwasan din nila ako. Sa Cebu, nagumpisa ako ng panibagong buhay. Ada sa iisang o sa iisang maliit na kubo lang nakatira ang mga kasambahay sa mansyon, ay eh naging malapit kaming tatlo. Tinuring ko silang mga mabuting kaibigan. Kay Juden at Amalia, nakabuo ako ng panibagong pamilya. Pero sa dalawa, mas napalapit ako kay Juden na nang lumaon ay naging nobyo ko. Sa unang pagkakataon, Popoy at Hasmin ay umibig ako. Kay Juden ko naranasang mahalin ng lubusan, kaya naman ang niyaya niya akong magpakasal ay umoo agad ako. Pero talagang malupit sa akin ang tadhana, Popoy at Hasmin. Hindi ko alam. Meron palang lihim na pag-ibig si Amalia kay Juden. Kaya na malaman niyang ikakasal na kami. Gumawa siya ng paraan para ma hindi matuloy ang aming kasal. At nagtagumpay naman siya. Isang buwan bago ang aming kasal, pinagtapat ni Juden na nabuntis niya si Amalia at kinakailangan niya itong panagutan. Kung hindi, ay mapapatay siya ng ama nito. Abot langit ang galit ko sa kanila noon, Popoy at Hasmin. Lalong-lalo na kay Amalia na tinuring kong matalik na kaibigan. Nagmakaawa ako kay Jude na huwag niya akong iwan. Pero mas pinili pa rin niyang panagutan si Amalia dahil sa kanyang magiging anak dito. Wala akong nagawa kundi ang magparaya. Pinilit kong uh, intindihin silang dalawa. Mahal na mahal ko si Jaden at hindi ko siya kayang mawala ng tuluyan sa buhay ko. Dahil sa depresyon, kung ano-anong pumasok sa utak ko. Magkahalong galit, panghihinayang at pagmamahalang naramdaman ko noon. Pero ang masidhing galit ang namayani noon sa puso ko. Ito ang nagtulak sa aking gumawa ng isang bagay na pinangako kong hinding-hindi ko na gagawin sa buhay ko. Lolo? Lolo? Ay! Tuloy ka akin ako. Lolo, si Lilia po to. Alam ko. Nasa bungad ka pala nakagubata na amoy na kita. Alam kong darating ka. Naligo kaya tapo ko. matagal na tayong hindi nagkikita. Uh, wag na po natin ibalik ang... Hindi mo ba muna kakamustahin ang lolong iniwan mo? Hindi ako pumunta dito para makipagkamustahan sa inyo. aking pusa. Huwag kang matakot, Lilia. Alaga ko yun. Simula nang umalis ka, siya na ang naging kasakasama ko dito sa bahay. Siya na ang tinuring kong pamilya. Siya nga pala. Ano ba ang kailangan mo at naligaw ka dito? Sigurado akong mahalaga ang dahilan mo. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lolo. Pumunta ako dito para... para humingi ng tulong sa inyo. Tulong? Anong klaseng tulong, po? May dalawang taong nanakit ng sobra sa akin. Gusto kong gumanti. Gusto mong gumanti? Sa anong paraan? Sa paraang alam nyo. Sa paraang magaling kayo. Bakit hindi mo mabanggit? Anong gusto mong gawin ko sa kanila? Kulamin. Kulamin mo ang mga taong nanakit sa akin. Kulamin? <laughs> Umalis ka dahil hindi mo matanggap na kakaibang manggagamot ang lolo mo. Tapos ngayon babalik ka at magpapakulam sa akin? <laughs> nasaktan ako. Sobra akong nasaktan. Ngayon kung hindi niyo ako matutulungan, wala na akong dahilan para magtagal pa dito. Aalis na ako. Sandali. Sigurado ka ba sa gusto mong ipagawa? Buo ba ang loob mo sa mga pwede mangyari sa iyo at sa kanila? Pupunta ba ako dito kung hindi? Sa anong paraan mo gusto mo silang saktan ko? Hindi lang basta saktan gusto ko mawala ang dahilan kung bakit ako iniwan ng lalaking mahal ko. Dalawa ba ang mga kakailanganin ko? May dala akong mga gamit niya. Ito ang litrato niya. Ayan ang pinagkubaran niyang damit. At ito ang mga hibla ng buhok niya. Sapat na ba yan? Sapat na ang mga ito. Uulitin ko, Lilia. Hindi biro ang gagawin ko sa taong ito. Ihanda mo ang sarili mo sa mga matutunghayan mo. Wala na akong pakialam sa kanila. Minahal ko sila pero tirinaitor at sinaktan lang nila ako. Akin ang mga gamit niya. Ano pangalan niya? Amalia. Sumbala kamota, ikot tayo, demon. Sumbala kamota, ikot tayo, demon. Sumbala kamota, ikot tayo, demon. Amalia. Amalia. Amalia, demonya, ikot tayo, sumbala kamota. Amalia. bakit bukas pang pinto? At saka bakit hindi ka patulog? Kinabi na ako ng dating, nasiraan kasi yung bus na sinakyan ko pa uwi eh. Hindi ano pa kasi kung makatulog eh, hinihintay ko si Juden, kanina pa siya wala. Baka naman nandyan lang yun sa gubat, kumukuha ng panggatong. Mukhang uulan eh. Tsaka, huwag ka naman masyado mag-alala. Makakasama yan sa baby mo. Ewan ko ba talaga, Lilia? May iba talaga akong nararamdaman eh. Tara na nga, samahan mo ko, hanapin natin siya sa gubat. Ano? Tis oras na ng gabi, lalabas ka pa? Wag na. Sige na, ako na lang ang maghahanap kay Juden. <laughs> Hindi, Lilia. Sasama ako. Hahanapin ko yung asawa ko. Ay, naku, tigas ng ulo mo. Sige na nga. Suotin mo yung alampay mo. Juden! Juden! Juden! Nasaan ka ba? Juden, umuwi ka na! Amalia, kanina pa tayo naglalakad dito. Ang layo na nang narating natin. Wala naman si Juden. Umuwi na kaya tayo. Panigurado na sa bahay na yun. Hindi, Lilia. Kailangan kong mahanap si Jude eh. Nag-aalala na ako. Amalia, gabi na. Masyado nang masukal ang gubat at saka mauubos ng gas na kasera natin. Kaunti na lang, Lilia. Puntahan muna na natin sa banda doon, no? Kapag wala pa si Juden, bumalik na tayo. Sige na nga. Pagtapos umuwi na tayo, ha? Ah. Amalia, teka. Wala ka bang naririnig? Anong ibig mong sabihin? Parang may sumusunod sa atin. Wala naman eh. Baka guni-gunin mo lang ngayon. Tara, maglakad na tayo. Ayun, oh. Hindi mo ba naririnig? Lilian, natatakot na ako dyan sa sinasabi mo eh. Tara, maglakad na tayo. Diyos ko po, Amalia, ah, ninervyos na talaga ako. Tara na nga, bumalik na tayo sa bahay. Bilisan mo ng lakad mo. Ano? Basta, bilisan mong lakad mo. Ano yun, Lilia? Nakakatakot naman yun. Kaya tara na, umuwi na tayo Baka kung ano pang mangyari sa atin dito. Bilisan na natin. Ah! Nanay, pasensya na po. Nagmamadali po kasi kami. Eh, Iha, anong ginagawa niyo dito sa kagubatan ng oras ng gabi? Ah, hinahanap po kasi namin yung asawa ko eh. Meron po ba kayong nakita dito na lalaking matangkad at saka nakaputing t-shirt? Eh, kanina pa ako naglalakad dito pero wala akong mapansin. Kaya umuwi na kayo. Lalo ka na, Iha. Buntis ka pa man din delikadong magpunta sa gubat ng ganitong oras. Paano yung po nalaman na buntis siya? Alam ko ang amoy ng buntis. Ano ho? Kumadrona kasi ako kaya alam kong buntis ang kaharap ko. Hawakan ko lang ang tiyan ng buntis. <laughs> alam ko na ang magiging kasarian ng bata. Magiging malusog na malusog na babae ang anak mo. Kaya mag-ingat ka. Madami ang maiingkit at pinanasa sa anak mo. Ah, sige po, Lola. Maraming salamat po. Alis na po kami. Mag-ingat kayo. Bilugang buwan. Butong padilim. Oo, Popoy at Hasmin. Masama na akong masama. Pero bumalik ako sa aking lolo upang hingin ng kanyang tulong. Sa galit ko kay Amaria, ginusto kong makapaghiganti sa kanya sa paraang mapapasakin muli si Juden. Hindi ko na alam kung nung eksakto o kung anong eksakto ang ginawa noon ni Lolo. Basang binigay ko sa kanya ang mga gamit ni Amalia. Nung bata kasi ako ay nakikita ko ang samot-saring litrato at gamit ng iba't ibang tao sa kwarto niya. Yun palang ginagamit niya sa mga orasyon niya. Pagbalik ko ng mansyon, hindi naman ako binigo ni Lolo. Mula nang magpunta ako sa kanya, samot-saring kababalaghan na ang mga naranasan namin sa bahay. Mga pangyayaring nakakakilabot na hindi ko rin maipaliwanag. Hanggang sa masaksihan ko isang gabi kung gaano pala kamakapangyarihan ang kakayahan ni Lolo. Grabe, sabi sa radyo, umpisa na daw ng malamig na panahon. Kanina pa tagaktak yung pawis ko eh. Paano naman naman makakatulog nito? Malamig naman talagang panahon. Mainitin lang talaga pagbuntis. Oo nga, mahal. Eh, hayaan mo na. Sa susunod, bibili kita ng electric fan para hindi ka mapagod sa kakapaypay. Ay, nako. Buti naman naisip mo yan, Juden. Lalo pag tanghali, buti na nga lang gawa sa pawid ang bubong natin at hindi sa yero dahil ako, sobrang init ito pag nagkataon para tayong tinutusta. Ay nako, kaya nga eh. Mabuksan na nga tong bintana. Grabe, hindi ko na talaga kinakaya yung init dito. Ah! ah! Ang laki ng pusa. Ano yun? Nakita mo ba yun, Jaden? Hindi, ano ba yun? Nakakatakot bigla na lang pumasok yung malaking pusa. Ngayon lang ako nakakita ng ganun eh. Eh, baka naman nagugutom lang, naghahanap ng tira pagkain. Siguro nga. Tignan mo nga sa kusina, bugawin mo, baka kainin yung natirang ulam natin para bukas eh. Oh, sige. Hanapin ko lang sa kusina, dyan muna kayo ha. Ay, nako. Nagulat talaga ako, Lilia. Ang laki kasi talaga ng pusa eh. Di ba nakita mo? Ay, nako. Huwag kung ano-ano iniisip mo. May ganyan talagang pusa. Nung umuwi nga ako sa lolo ko, mas malaki pa siya ng alaga niya eh. Baka sadyang matakaw lang talaga yung pusa na yun. <laughs> sa bagay. O, o ano, Juden? Nabugaw mo ba yung pusa? Yo, eh, tama nga kayo. Gutom lang yun. Pinipilit ang atin yung plato sa lamesa. Eh, nako. mabuti pa matulog na tayo at maaga pang trabaho bukas. Magahalas 12 na pala oh. <laughs> Mabuti pa nga. Ah, uh, Lilia, pwede bang pakisara na lang yung bintana? Baka kasi pumasok na naman yung pusang yun eh. Mahirap nang mawala ng almusal bukas. <laughs> Ikaw talaga. O sige na, ako nang bahala sa mga bintana. Matulog na kayong dalawa. Salamat, Lilia. Juden. Juden. Hmm, ano yun? Naiinitan ako eh. Paypayan mo naman ako. Mm, sige. Basta matulog ka na, ha? Jordan, ano yung maingay? Ano yung mga kumakaluskos? Hmm, walang kumakaluskos. Eh, baka sanga lang ng puno yun. Sige na, matulog ka na. Sige na nga. Ah! Jordan! Ay! Bakit, Amalia? Ano nangyayari dito? Naninig ko yung sigaw niyo sa kabilang kwarto. Ang sakit ng tiyan ko, Juden. Ha? Bakit? Ano bang nakain mo kanina, ha? Wala. Hindi ko alam. Basta ang sakit-sakit ng tiyan ko. Diyos, uh, Diyos ko po, Amalia. Nagdurugo ka. No. <laughs> <laughs> Ang daming dugo sa hita mo. Matagal pa naman ang kabuhanan mo, ah. Juden, Juden, ang sakit. Hindi ko na ah, kaya si Iste. Tara, tara, Lilia. Itatakbo na kita sa ospital. Ah. Teka, sandali. Anong sasakyan natin? Eh, Nakay sir yung susi na sasakyan. Hindi, basta buksan mo na lang yung pinto. Kailangan maitakbo ang asawa ko sa ospital. Juden, ah, Juden, yung baby natin. Ara! Juden! Ah! Binigyan siya ng doktor ng pampakalma kaya yun. Mahimbing yung tulog niya. Eh, yung, yung baby namin. Ayoko na sana manggaling sa akin pero wala nang anak ninyo. Nakunan si Amalia. Madaming dugong nawala sa kanya. Buti at wala masamang nangyari sa kanya. Wala na yung baby namin. Kasalanan ko ito eh. Pabaya kasi ako asawa. Kasalanan ko ito lahat. Wala kang kasalanan, Judith. May katigasan lang talagang ulo ng asawa mo. Mahilig pa rin magpagod kahit sabi ng doktor niya noon. Kailangan niya magpahinga dahil mahinang kapit ng bata. Hindi, hindi Lilia. A- ako may kasalanan na lahat. Masyado kasi ako naging abala sa trabaho para makapag-ipon ng pera eh. Pero ano, tinan mo, nabaliwala lahat na pagod at pagtitiis namin mag-asawa. Nawala yung pinaglalaanan namin. Huwag kang magsalita ng ganyan, Juden. Baka hindi lang talaga para sa inyo si baby. hindi. Hindi ko alam, Lilith. Hindi ko alam kung bakit niya ako pinaparusahan ng ganito. Alam naman niya na masela ng pagbubuntis ni Amali at maaaring hindi na kami magkaroon muli ng anak. Huwag ka mawala ng pag-asa, Juden. Pwede mo pa namang matupad ang pamilyang inaasam mo. Nandito pa naman ako. Ano? Ano bang pinagsasasabi mo, Lilia? Ako, Juden. Handa pa rin kitang bigyan ng pamilya. Bigyan ng anak. Juden, mahal pa rin kita. Hindi na alis ang pagmamahal ko sa iyo kahit na trinaitor niyo ako ni Amalia. Lilia, naririnig mo ba sarili mo, ha? Oo, Juden. Pagkatapos ng lahat, mahal pa rin kita. Kaya kahit na nakikita ko na masaya kayong dalawa, tinitiis ko kasi ayoko malayo sa'yo. Juden, mahal na mahal kita. At ngayon na wala na yung dahilan kung bakit ka napilitang panagutan si Amalia. Malaya na tayo magbahala. Lilia, hindi mo alam ang sinasabi mo. Alam ko, Juden! Alam ko! Alam ko, mahal mo pa rin ako. Alam ko napilitan ka lang na pakisamahan si Amalia. Pues nagkakamali ka, Lilia. Hindi kita mahal. Matagal na. Mahal ko si Amalia at kailanman hindi ko siya pinagpalit. Hindi, Juden. Hindi totoo yan. Sabihin mong nagsisinungaling ka lang. Huwag kang ang hibang, Lilia! Hindi pa ba sapat sa'yo na sinabi ko na kahit anong mangyari, hinding-hindi ko iiwan si Amalia? Kaya utang ng loob, Lilia. Itigil mo na yung ilusyon mo. Kakamatay pa lang ng anak namin, igalang mo naman yon. Parang awa mo na, Juden. Mahal kita. Mahal kita, Juden. Juden, bumalik ka dito. Huwag mo akong iiwan, mahal kita. Hindi ka mapupunta sa iba, Juden. Sa akin ka lang! Sa akin ka lang! Oo, Popoy at Hasmin. Nalaglag ng gabing yon ang dinadala ni Amalia. Hindi ko alam na ganun ang kayang gawin ng kapangyarihan ni Lolo. Pati mga doktor ay hindi maipaliwanag ang dahilan kung bakit biglang nakunan si Amalia. Ang sabi lang nila ay marahil sa sobrang pag-iisip at pagiging emosyonal. Pero alam ko sa sarili ko na hindi yon ang tunay na dahilan. Alam ko dahil yon sa ginawa ni Lolo. Akala ko nung mawala na ang nasa sinapupunan ni Amalia ay pwede na naming ibalik ni Juden ang aming pag-iibigan. Pero nagkamali ako. Huli na ang lahat dahil mahal na ni Juden si Amalia. Muli, Popoy at Hasmin, masidhing galit ang naramdaman ko. Mas matindi kaysa kay Amalia dahil pinagtabuyan niya ako na parang isang hayop. Muli kong naramdaman ang pakiramdam nang nilalayuan ng lahat nung bata pa ako. Sobrang sakit Popoy at Hasmin. Lahat ginawa ko para maibalik si Juden. Pero sa huli, ako pa rin ang umuwing luhaan. Hashtag Dear MOR, ganti. Grabe. Grabe Napaka-grabe ang mga ganyang eksena sa buhay lalo na yung mga ganyan, sabi ko, kung ako mm. siguro naka-experience ng ganyan po, po. Ako nga konting mga kalukaluskos nga lang, napapraning na ako. Sandali, anong, ano doon yung na-experience, yung mga nakatakot? Oo, yung sa bahay nga namin. Mm. Like ako, na- mag-isa na lang ako natutulog sa kwarto kasi. Mhm. May marinig lang ako ng mga maliliit na kaluskos, ganyan-ganyan. Mm. Talagang napapraning na ako, hindi na ako makatulog. Oo, Pero alam ko nakatakot. naman nadaga yun. Oo, da- dahil nga yun nga, nakakatakot dahil eh, oras na naman para maglinis ka na naman. <laughs> eh, naka, hindi lang nakakatakot, nakakatamad. Correct. Pero hindi, <laughs> alam mo, promise, ako talaga, sabi ko nga sa'yo, pa- ewan ko, praning lang talaga siguro ako minsan, ano, lalo na sa mga ganyan. Mhm. Pag umuwi ako ng probinsya, sinasarado ko lahat ng bintana sa kwarto namin. Wow! Sige, pagpatuloy mo yan. Man, naway hanginin ka ng kapwa mo, ano? yun nga, pag sa probinsya ako talaga, paraning ako sa ganyan. Pinapasarado ko lahat ng bintana. Kasi yun nga, na ako, mm. although di pa naman ako nakakita, no? Pero naniniwala kasi ako na may mga ganyan. Eh, hindi, pagka naman sa... May mga aswang-aswang, mga tik-tik-tik-tik, hmm, ganyan. Baka pagkamalambun, pinapay... baka pagkamalambuntis ako. Ano ka ba dun sa napanood ko sa Guapings noon? Oh. Pinapaypayan lang naman sila eh. Pinapaypayan na sila ng manananggal. Wiz! Natatakot lang kayo, pinapaypayan kayong pero ganyan. Pero hindi alam mo, siguro dito sa Maynila medyo, hoy, pero wag ka, dito sa Maynila nun, di ba? Naalala mo nun? sa Maynila. Merong, ano, merong isang point na mm. ang laging laman ng balita, yung mga, di ba, laging aswang. may mga nakitang aswang sa squatters mm. area, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Ganyan. Tsaka sabi ko nga sa'yo nun, Popo, yung buntis yung nanay ko dun sa isa naming kapatid. Oh. Ang chika nga ng mga adik sa ano sa amin. <laughs> 'Di ba mayro daw sila nakikitang malaking ano, ibon, ibon. dun sa may Mm-mm. sa may bubongan namin. Mm-mm. Sabi ko, ito totoo, baka naman nag-hallucinate lang, high na high lang sila ganyan." Hindi, pero Pero yun ang chika. Hindi naman. Mer- sa amin din eh, diyan sa lugar namin sa San Mateo, Rizal, oh. sa Banaba. Ang dami kasi puno ron. Isa lang yung bahay na nakatayo. Mm. Pero ang daming puno, siguro mga 20 plus na puno <laughs> yun nandun sa loob ng bakura namin. Sabi nung yung kapitbahay namin, parang may malaking puno dun sa isang puno ng uh, puno ng malaking puno ito eh. Puno ng sili. Oh, <laughs> laki nun na. Ah. Hindi po puno ng doon. ano, mangga yata yan. Oo, oh, oo, oh, sa mangga namin doon. Bakit sa puro sila mahilig mamugad, no? Eh, kaysa naman sa sa kwarto mo. Eh, wag na ah, muna. Gusto mo ba sa kwarto sa mo? Sa puno na lang muna. Ayun nga. Tsaka alam mo, like ngayon nga, sabi ko nga na, ano yung mga tik-tik-tik-tik talaga, yung mga ganyan, dyan din ako natatakot. Although di naman mm-hmm. ako bumbom, no? Pero natakot ako kasi baka pagkamalan nga akong buntis, di ba? yung ano, ng tiyan ko. Yung unang-unang pamangkin na, pila merong mga ano yan eh, yung mga tik-tik. Uh, oh. Sa unang apo o oh. unang anak, oh. parang mas doon sila aktibo. Talaga ba? Oo. Namimili? Sa panganay. Sa panganay. Totoo Oo, ba? yun ang uh, ah, gustong-gusto nila. Oo, kasi uh, yung ate ko noon eh, unang nag-asawa sa amin, tapos yung unang apo, parang may narinig kami parang kumakalampag sa sa bubong. Oo, oo, oo. Sa bubong nga ah, na sabi pa, baka tik-tik yun. Oo, oo. Kaya hindi siya makatulog noon. Eh. At saka Sa ano, Marikina na yun ha. Ah. Di, Marikina pa rin. Marikina. Eh, what more yung sa mga probinsya. Mm. Di ba? Na, talagang sabi nga maraming mga ganyang mga entities dyan. Mhm. Yung masahista ko nga, Oh. sa taga Iloilo, kinukwento niya sa akin na aswang na daw siya noon. Naaswang. Na aswang. Kasi yung totoong ano ha. Baka naman yung- nag-inaswang. Inas, iba yun, iba yun, iba yun. <laughs> Pero yun nga, kapag nakakapar- nakakapakinig talaga ako, Popoy, ng mga hmm. ganyang storya, nafa-fascinate ako at the same time, nakakatakot talaga. I mean, wala namang mawawala. 'Di ba? Kung maniwala ka naman, 'di ba? Kasi mm-hmm. may mga bagay naman talaga na hindi natin maipaliwanag sa mundong ibabaw. At ako naniniwala talaga ako na may mga ibang tao talagang nabubuhay dito. Yeah, sa mga diba? ganitong klase ng stories, I mean, okay lang na maging skeptic ka. Okay lang na sige kung ah, maranasan ko, uh, maniniwala ako. Pero yung iba na masyadong sarado yung isip, Actually. o kailangan mo pa ba talagang uh, maranasan? uh, bago ka maniwala ng bahagya. True. Ayan, Correct. Kasi yung iba, oh, halimbawa, eh, naputulan ng pa, kailangan pa bang uh, sabihin sa'yo na nahirapan yung uh, naputulan ng pa o kailangan mo maranasan <laughs> sa sarili mo Correct. bago ka maniwala nasaktan siya noon. Tama. Hmm. Diba? Ganun diba? yun eh. Kaya alam niyo, mga, I mean, it's a folklore, hmm. sabi nga nila. Pero, sasabihin really, ng iba, ano, hindi naman totoo yan eh. Yeah, Nasa Maynila na tayo eh. Ay, hindi din, hindi. mga kapamilya. It's part of ano, kumbaga kultura natin dito sa Pilipinas. Tsaka, may iba talaga na nagpapat nagpapatunay sa mga ganyang mga uh-huh. pangyayari. And even yung mga documentaries nga, pag mm. nanood ka, ako ang dami mm. ko napanood na documentaries na sinasaliksik talaga nila kung totoo yung mga bagay-bagay niyan. At marami silang nakakausap, Aha. Popoy, na nakasaksi talaga. Hindi mo sabing ginigi lang talaga. Mm-mm. Diba? Yan, uh, yan pala yung mga buhok-buhok, yung mga pinaggamitan mo. Naku, iingatan nyo yan. Trutsong yan. Pwede ka palang gantihan dyan. Yan din yung dati ko pa naririnig eh. Mm-mm. Oo, yung uh, ginamit mong damit nga, tapos yung buhok mo. Correct. Pwede ka na magantihan dahil doon. Pangalan mo. Correct, malaking check, mm. diba? Picture! Yeah, yeah, yeah, yan ang karaniwang ginagamit. Tsaka nakakatakot si Lolo ha, mga picture dito, yung ano ha, hindi ba binanggit niya, ano, yung mga Tanduay Beauties? <laughs> mga naka, sa kalendaryo. Sa kalendaryo. Ah, baka pinagnanasahan ni Lolo yun. Hindi niya kinukulang. ah, hindi ba? Hindi pinagnanasahan. Tsareng! <laughs> Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin. Manatili kayo nakatutok dito again sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life. Dear MOR. Popoy at Hasmin, matapos ang pagtataboy sa akin ni Juden, ay humiwalay na ako ng bahay sa kanila. Doon na ako sa mansyon tumira at hinayaan ng dalawa. Masakit pa rin sa akin ang nangyari at hindi ko na kaya pang makita silang magkasama. Pinilit kong maging kaswal sa kanilang dalawa. Pero hindi ko pa rin nakakalimutan ang pantantraidor na ginawa nila sa akin. Kinimkim ko yon, Popoy at Hasmin. Dahil alam ko balang araw, babalik din sa kanila ang panlulokong ginawa nila sa akin. Lilia, wala ka bang napapansin sa asawa ko? Wala naman. Bakit? Nito kasi ng mga nakaraang araw. May iba siyang mga kinikilos. Tulad kahapon pag uwi ko dito. Nakatulala siya tapos meron siyang binumbulong. Nung kanakausap ko siya, para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Eh, hindi ko naman napapansin na ganun. Baka naman malalim lang ang iniisip. Baka naman hindi pa rin nakaka-move on sa nangyari sa baby niya. <sighs> Yun na nga yung iniisip ko eh. Saka wala din naman siyang kaanang kumain. Tulad na lang ngayon. Nilutuan ko siya ng paborito niyang sinigang na bangus pero ni Sabaw ayaw niyang humigo. Hayaan na lang muna natin siya, Amalia. Ganon talaga mga lalaki. Mas mahirap makamove on lalo na unang bibi niyo sana yung nalaglag. Kung sa bagay, ay, nalulungkot naman ako. Mali, ano yun? Teka, anong ingay na yun? Parang sa kwarto galing eh. Juden? Juden, ikaw ba yan? Puntahan na nga natin. Basagin ang ulo. Basagin ang ulo. Juden! Diyos ko! Anong ginagawa mo sa sarili mo? Bakit mo inuuntog yung ulo mo sa pader? Tama nagdudugo na yung ulo niya. Masagin ang ulo. Tigilan mo! Masagin ang ulo! Juden, tama na! Bakit mo sinasaktan ang sarili mo, Juden? Tumigil ka! Kailangan ko basagin ang ulo ko! Basagin ang ulo. Basagin ang ulo. Bakit? Ano ba, Juden, ha? Natatakot na ako sa ginagawa mo. Itigil mo na yan! Juden, tama na! Ang dami ng dugo sa mukha mo! Lilia, ano bang nangyayari sa asawa ko? Bakit ba nagkakaganyan siya? Para siyang nababaliw! Hindi ko alam. Hindi ko alam, Amalia. Gising ka na. Kailangan na natin pupasok sa mansyon. Hindi na muna ako papasok, Lilia. Pakisabi muna kay ma'am na masama ang pakiramdam ko. Kung sa bagay, hindi ka nakatulog buong gabi sa pagbabantay kay Joden. Oo nga eh. Iniisip ko pa rin yung nangyari kagabi. Natatakot ako sa mga pwede pa niyang gawin sa sarili niya, Lilia eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko sa asawa ko. Amalia! Amalia! Juden, Mahal ko, kumusta nang pakiramdam mo? ayos ka lang ba, ha? Uh, ulo ko. Masakit. Uh, sakit. Parang binibiyak. Huwag kang mag-alala, mahal. Ginagamot ko na yung mga sugat mo, ha? Uh, maghihilom din ang mga iyon. Ah! Ah! Ulo ko! Ah! Bakit, Judel? Ano kung nangyayari? sugat niya sa ulo, Amalia. Parang may umuumbo. Ah, tanggalin mo nga yung gasa. Ha? teka, teka. Ito na, tinatanggal ko na. Diyos ko! Maria, bakit inuuhod ang sugat ni Juden? Ang daming lumalabas. Diyos ko! Juden, ano itong mga lumalabas sa sugat mo, ha? Sakit ang ulo ko. Ah. Maria, tulungan mo ko. Ah, ah, hindi ko na kaya. Ah! Mga paa ni Judan Amalia, bakit may mga sugat din? Wala naman yung kagabi, ah. Diyos ko, ay, bakit naman sobra pag nanak na? Juden, ano pa talaga nangyayari sa'yo, ha? Saan mo ba nakuha ang mga sugat na to? Ewan ko. Hindi ko alam, Amalia. Ah, ah! Ah! Sakit! Ay, mga sugat! Ah! Ano mga lumalabas na yan? Bubuyog! Diyos ko, Lilia! Anong klaseng sugat ang mga to? Inuuod at may mga bubuyog na lumalabas. Ang sugat parang kinakain naman ni Juday. Anong gagawin natin, Lilia? Ah! Ah! Bakit hindi mo lumalabas sa bibig niya, Amalia? Judan! Judan, ano ba nangyayari sa'yo? Amalia! May mga lintong lumalabas sa bibig ng asawa mo! Ano yan? Ano pong nangyayari sa asawa ko? Maria, nahihirapan na ako. ako nahihirap na ako. Kumapit ka lang, mahal. Kumapit ka lang. Makakayanan mo to. Lilia, Lilia, anong gagawin natin? Natatakot na ako. Tara na. Dali na natin siya sa ospital. Humingi na tayo ng tulong sa doktor. <laughs> Popoy at Hasmin, gulantang na gulantang ako sa mga nasaksihan ko noon. Samot-saring nakakadiring insekto ang lumabas sa sugat at bibig ni Juden. Maski ako, hindi ko kayang tignan ng matagal. Kalunos-lunos ang itsura niya noong mga oras na yon. Para siyang buhay na naaagnas sa mga sugat na natamo niya. Hinanghina siya na tila kinakain ng sugat niya ang buo niyang katawan. Ang masama pa nito, matapos namin siyang dalhin sa doktor, ay hindi na siya gumaling pa. Paglipas ng mga araw, mas lumala pa ang kalagayan ni Juden. Bagamat galit pa rin ako sa kanila ni Amalia, hindi ko maiwasang maawa sa lagay niya. Hanggang isang araw, habang ako ay abala sa trabaho sa mansyon, Suod, baboyog, linta. Yung baka mo lumabas sa mga sugat ng asawa mo? Oo, kain, Song. Hindi ko nga po alam kung bakit ganun yung mga lumalabas sa katawan ng asawa ko eh. Sabi naman po ng mga doktor, ordinaryo yung sugat lang po yun. Walang magagawa ang mga doktor o sino mga eksperto sa kalagayan ng asawa mo, Amalia. Bakit kain, Song? Ano ho ba talagang kondisyon ng asawa ko? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang malaman kung may nakaaway ba ang asawa mo o nakasamaan ang loob. Naku, wala po. Napakabait pong tao ng asawa ko at napakamatulungin pa. Ah, uh, taong may lihim na galit sa kanya. wala ho akong maisip eh. Dahil wala naman po talaga siyang nakaaway noon pa man. Eh, bakit niyo po ba tinatanong yan? Malala kasi ang sugat ng asawa mo. At isa lang ang naiisip kong may kakayahang gumawa nito sa kanya. Eh, ano po bang ibig niyong sabihin, Kain Siyong? Mambabarang. Mang, mambabarang? Isang nilalang na may kakaibang kakayahan para makapanakit ng kapwa. Binarang ang asawa mo, Amalia. Eh, bakit naman po niya gagawin yun sa asawa ko? Hindi ko alam. Pero marahil may malaki siyang galit sa asawa mo o nasaktan niya ng sobra ang isa sa malapit na tao sa nilalang na ito. Eh, sino po ba siya, ha? Paano po ba natin malalaman kung sino to? Akin ang kandila at ang kumukulong tubig na ipinahanda ko sa'yo. E- eto na ho, Kainsyong. Makapangyarihang pwersa ng kabutihan at kabanalan, bigyan mo ng kakayahan ng kandilang ito upang ipakita sa amin kung sino ang nagpaparusa kay Juden. Ipakita mo sa akin. Eh, e, ano na po, Kainsyong? Eh, may nakikita po ba kayo, ha? Kilala niyo na po ba kung sino siya? Malabo ang ipinapakitang imahe ng mga patak. Kaya hindi ko matukoy kung sino mismo ang nanakit sa asawa mo. Ang malinaw lamang ay may dalawang babae. Dalawang babae? Eh, sino ho sila? Mas malaki at mas maitim ang imahe ng nasa kanan. Ang ibig sabihin ito, mas malaki ang galit at pagkasuklam niya kay Juden. Maaring siyang may pakana ng pambabarang sa asawa mo, Amalia. Eh, wala ho akong kilalang babaeng nasaktan ng asawa ko eh. O, niloko. Ah, uh, Lilia? Oo, si Lilia. Pero hindi naman niya siguro magagawa sa amin yun. Hindi ko alam, Amalia. Kayo ang nakakakilala sa kanya. Eh, paano pong para ang gagaling ang asawa ko? Ah. Tanging ang mambabarang lang ang may kakayahang patigilin ang mga nangyayari sa asawa mo. Kapag humupa ang galit ng nagpagawa o gumawa nito, doon lang matitigil ang lahat. Grabe, lakas ng ulan. Nakaluto ka na ba? <laughs> Oo, tapos na. Siya nga pala. Sinabi ko sa mga amo natin kanina na baka ilang araw kayong hindi makakapasok ni Juden. Kumusta na ang lagay ng asawa mo? Itong malala pa rin. Ganun ba? Teka, nakasalubong ko si Kain siyang kanina. Galing ba siya dito? Oo eh. Humingi ako ng tulong sa kanya. O, oh, ano sabi? Nagbigay ba ng mga halamang gamot para kay Juden? Walang gamot na makakapagpagaling sa asawa ko, Lilia. Tanging ang kapatawaran mo lang. Ano? Bakit ako? Dahil ikaw lang naman ang alam kong nasaktan ng asawa ko eh. Ikaw lang ang alam kong nasaktan ng lubusan dahil sa nangyari sa amin sa pang-iiwan niya sa'yo. Teka, teka, Amalia. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi kita maintindihan. Anong kinalaman ko sa mga nangyayari kay Juden? Alam na namin, Lilia. Ikaw ang nagpapahirap kay Juden. Pinabarang mo siya para makaganti ka sa mga ginawa namin. Amalia, matagal ko nang nakalimutan na nagawa niyo sa akin. Kung ano bang sinabi sa inyo ni Kain Syong, walang katotohanan yan. Hindi ko kayo kayang saktan. Lilia, huwag ka na magkaila. Hindi kami galit sa'yo. Gusto pa nga namin humingi ng tawad sa mga nagawa namin sa'yo. Maniwala ka, Lilia. Hindi ko gustong itaboy at, at saktan ka. Kaya parang awa mo na, Lilia. Tama na. Itigil mo na ang pagpapahirap kay Jodeno. Eh, Wala akong alam sa mga sinasabi ninyo. Lila, kung, kung ano man yung nagawa ko sa'yo, alam ng Diyos na minahal kita ng sobra. Pero nangyari na mga hindi dapat mangyari. Kasalanan ko. Karapatan mong magalit. Pero sana, mahanap mo sa puso mo pagpapatawad. Pagpapatawad. Oo, Popoy at Hasmin. Ako din ang may dahilan sa nangyari kay Juden. Matapos niya akong ipagtabuyan at sabihin wala na akong pag-asa sa kanya, ay bumalik ako kay Lolo at siya naman ang aking pinaghigantihan. Nadala na naman ako ng sobrang galit ko. Mas namayani na ito kaysa sa pagmamahal na naramdaman ko kay Juden. Pero ngayon nahalos mamatay na siya sa ginawa ni Lolo ay bigla akong naawa sa kanya. Ganon din kay Amalia na hindi umalis sa tabi ni Juden kahit hirap na hirap na rin siya. Noong una ay nagmamatigas pa rin ako. Pero narealize kong sobra ko nang naging o sobra na akong naging masama sa mga taong tinuring kong pamilya. Nasabi ko sa sarili kong kung tunay kong mahal si Juden, dapat palayain ko na siya. Dapat hayaan ko na siya kung kanino siya tunay naliligaya. Handa na sana ako magpatawad noon, Popoy at Hasmin, nang biglang dumating sa akin ang masamang balita. Patay na si Juden. Hindi na kinaya ng katawan niya ang sakit at impeksyon na dulot ng kanyang mga sugat. Sobra ako nagsisi noon. Alam ko kasalanan ko kung bakit nawala si Juden. Kung noon pa sana ako nagpatawad at hindi naisipang gumanti sa kanya. E di sana, buhay pa siya at masaya pa rin kaming tatlo. Kahit ako ay bilang isang kaibigan na lamang. Anong ginawa mo kay Juden? Kung anong pinagawa mo Nagsisi ka naman. Ang sinabi ko, saktan at pahirapan mo lang siya. Hindi ko sinabing patayin mo siya! Di ba sinabi mo na pinatay niya ang puso mo? Gusto mong maranasan niya kung anong naranasan mo. Ginawa ko lang ang sinabi mo. Kahit pa! Hindi ko sinabing patayin mo siya! Ngayon wala nang lalaking mahal ko! Ilang beses kitang tinanong kung handa ka ba sa pwede mangyari sa pinapagawa mo. Sabi mo sigurado ka. Tapos ngayon makukonsensya ka at ako ang isisihin mo. Napakasama mo! Wala kang kasing sama! Kampon ka ni Satanas! Kagaya mo! Lilia, nung una kang humingi ng tulong sa akin, dun palang wala ka ng pinagkaiba sa akin. Kaya yung sinasabi mo kampo ni Satanas, parehas lang tayo. Mas masahol ka pa sa akin. Hindi totoo yan! Ikaw ang pumatay kay Jude. Pati sa anak niya, nasanay sisilang ng nanay niya, ikaw din ang pumatay. Wala kang puso. Ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Narinig ko, Jude. Nagpadala ko sa galit ko dahil sa nagawa niya sa akin. Jude, sobra lang kitang minahal. Hindi ko gustong patayin ka. Gusto ko lang mahirapan ka, pero hindi ang mamatay ka. Patawarin mo ako, Juden. Sobra ako nagsisisi sa nagawa ko. Patawarin mo ako. Juden? Juden, ikaw ba yan? Juden, napakita ka. Mahal ko, nasan ka? Sabi ko na nga ba, babalikan mo ako. Sabi ko na nga ba, ako pa rin napipiliin mo sa huli. Juden, saan ka na? Magsalita ka, Juden! Juden! Popoy at Hasmin, galit na galit ako noon kay Lolo. Oo, alam ko may kasalanan ako pero hindi ko sinabing patayin niya ang lalaking iniibig ko. Matapos ang pagkamatay ni Juden, naglaho na rin bigla si Amalia. Araw-araw akong nasa puntod ni Juden, sising-sisi at walang sawang humihingi ng tawad. Pero huli na talaga ang lahat. Matapos ang libing niya, iba't ibang pagpaparamdam na ang naranasan ko sa mansyon. Minumulto ako ng kaluluwa ni Juden. Sa panaginip, habang naguhugas ng plato, habang nagluluto o kahit ano pa mang gawin ko. Kahit saan ako tumingin, nakikita ko ang naaagnas niyang muka. Nanlilisik ang kanyang mga mata na tila galit na galit sa akin. Takot na takot ako, Popoy at Hasmin. Hanggang sa tuluyan nang naapektuhan ang aking trabaho. Inisip ng mga amo ko na nababaliw na ako, kaya pinalayas nila ako sa mansyon. Wala naman ng ibang tumanggap sa akin dahil nga sa mga kakaiba kong kinikilos dahil sa pagsunod-sunod sa akin ni Juden. Hanggang sa napadpad nga ako sa isang kumbento dito sa Cebu at kinupkop ako ni Sister Susan. Dito, nagsilbi ako sa Panginoon at natutong magdasal at manampalataya muli sa Kanya. Simula nang pumasok ako dito sa kumbento ay hindi na muling nagparamdam si Juden. Araw-araw ko pa rin siyang pinagdarasal at humihiling sa Panginoon na patawarin niya ako. Bumalik din ako sa Sikihor nung nakaraang taon at dun ko nga nalaman na yumao na ang aking lolo. Kaya ako pala siya napapanaginipan ay dahil gusto pa rin niya akong makita sa kahuli-hulihang pagkakataon. Maraming salamat sa pagbibigay panahon sa aking liham Popoy at Hasmin. Sana huwag niyong isiping nahihibang ako. Dahil sabi ko nga, kailangan ko lang ng malawak na pangunawa. More power sa Dear MOR. Lubos na gumagalang, Lilia. Hashtag Dear MOR, ganti. Ay nako, Lilia, Lilia. Nang dahil sa pag-ibig, pag-ibig natutong Magdi. magpakulam. <laughs> natutong, nagmahal nagpakulam, nagsisi. Oh, di ba nga? Mm. Pero alam mo, Popoy, uh, mga kapamilya, no, isang realization sa storyang ito, I mean, it's normal. Uh-huh. Di ba? Yung, yung paghihiganti, mga kapamilya, normal naman yan sa taong nasaktan. Uh-huh. Di ba? I mean, maski naman ikaw, Popoy, di ba? May mga pagkakataon din na yung mga taong nang argabyado sa'yo, nanakit sa'yo, o yung uh, tipong uh, nanlait lang sa'yo, di ba? Gusto mo na talagang gumanti, no? But naturally. You know, mga, yeah, naturally, naturally ganun oh, ang diba? uh, magiging normal, reaction oh, natin. Oh, normal. Pero alam niyo mga kapamilya, ang pag paghihiganti kasi, it will only give us temporary satisfaction. Mm-hmm. 'Di ba? Temporaring kasiyahan lang ang maibibigay sa atin 'yan. Kumbaga parang nasaktan ang pride natin, nasaktan ang damdamin natin. Temporary lang na magagamot niya ang mga ito. But still at the end of the day, at the end of the day, mga kapamilya, wala namang magandang maidudulot Wala naman talaga. Kita mo naman, Hasmin, ano, kahit nga hindi, yung mga taong hindi nagpapakulam, nang mm. dahil sa paghihiganti, hanan dahil sa paghihiganti, na iba nasisira ang kanilang buhay. Mm-hmm. Ah, ito si ah, Lilia, wala, nahihirapan na siya ngayon maghanap ng trabaho. Correct. Ayan na yung, ah, Everybody buma- thinks na crazy siya, na baliw siya. siya. Ayan, Diba? tapos imaginein mo rin, itong mga, sabihin na natin, yung mga may init ang ulo sa kalsada, mm. biglang namaril. 'Di ba? Road oh, rage. Road rage. O yan, naiba yung buhay, nasira, nakulong, ganyan. Uh, lalo na kapag hindi nga natin uh, nilalawakan yung mga pangunawa natin. O kaya naman eh sabi mo na nasulot ang uh, girlfriend. Mm-hmm. O yan, nambugbog, nakapatay o kaya naman eh talagang uh, uh, matindi yung uh, injury doon sa ano, uh, nakasuhan pa, nakulong rin. Eh, alam niyo, tama yung sinabi ni Asmin, temporary lang na satisfaction. Uh, as in, oras lang. Pero sa totoo, mas mahaba yung panahon na pagsisisihan mo. Tama. Hmm. Kaya alam niyo mga kapamilya, lalo na nga sa mga taong umiibig, kaya sabi ko, I cannot imagine na minsan minahal mo ang isang tao pero gusto mo siyang saktan. Mm-hmm gusto mo siyang maging masama. Miserable. Gusto mo maging miserable ang buhay niya. Kasi that's not love, mga mm. kapamilya. Ah... Mm. Uh, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo gugustuhin mapasama siya. Mm. Pero hindi, diba? Kahit na nasaktan ka niya. That, that I believe, ah, if it's true love, yes. Popoy, mm. even though you're hurt, you wouldn't want oh. that person na maramdaman din yung sakit na naramdaman mo. Alam niyo, naglalaro lang yan sa isipan natin na sana maramdaman mo rin yung sakit na nararamdaman ko ngayon mm-hmm. na masakit. Ala, hindi, ko, hindi naman namin sinasabi dito na magpakamanhid kayo. At na wala na magpa, or magpakasanto, oh, di ba? Magpakasanto o kaya sinaktan mo ko, sige, thank you. Thanks for everything na lang. I love you. <laughs> May mga ganyan. Siyempre, nasaktan ka eh. It's okay na masaktan ka uh, magsalita ka ng mga hindi uh, magaganda, masampal mo yung uh, ano mo, yung uh, partner mo nang dahil sa sakit. Uh, that's okay. Ayan, pero yung pahirapan mo pa yung uh, pahirapan mo katulad nga nito, yung pagpapakulam o kaya naman ikaw yung uh, nasa posisyon, halimbawa sa trabaho, pwede mong uh, paglaruan yung uh, kapala, Sabutay. kapalaran Ay, niya oh. sa pinagtatrabahuhan ninyo. Or sabutahihin mo That's siya. wrong. Ganyan. That's wrong. Correct, malaking check. Kaya mga kapamilya, no, ah, uh, yung poot at galit sa ating puso, it will only make us a worse person. Mm-hmm. 'Di ba? Kaya alam niyo, tama na lang minsan no, pa, pa, ipasa Diyos niyo na lang, paubayan niyo lang sa Panginoon kasi hindi naman natutulog ang Panginoon eh. 'Di ba? kumbaga parang meron niya siyang paraan para parusahan itong mga taong nanakit sa atin at hindi nakagawa ng maganda, Yun. ng mabuti. Kaya naman maraming maraming salamat nga po ha sa bumuo nitong uh, ah, storyang ito ni na nakakapangilabot ah, ni uh, Lilia ayan sa Dear MOR Correct. lalong lalo na nga sa ating editor, editor na si uh, Joko Loco. At syempre hapit, gumana- hapit. Uh, gumanap na Lilia ay si Kenneth Ancero. Ang gumanap na Jude din, Dan Capuchon. Ay, hindi. Is, dapat mas sweet Ay, oo nga pala. <laughs> Ang gumanap na Judan. <laughs> si Dan Capuchon. Ayan, at ang gumanap naman na Amalia ay si Jamie Rubio. At ang gumanap na Lolo, si Owen Villamor. Mm, at syempre, meron din pong ginampanan dito si Hasmin. Ako po Ayan, yung pusa. Si Hasmin po yung uh, gumanap na pusa. yung pusang matakaw, yung pagkalaki-laki. po yun mga kapamilya. O oh, at least, hindi na baboy, hindi na very predictable. Tsaka ito pong uh, sound pusa effect na. na to si Yasmin. Grabe ka naman! Siya po yan. Yung alulong! Oo, maalulong po. Hindi, actually, hindi may part dyan na may baboy ramo. Ayan, ayan na, ayan na. Oo. Yan, siya po yan. Siya po yan. Kinakatay na po yung <laughs> baboy raw. At Ready na tinugtugan na, ng grand piano. Sabay umulan. <laughs> Ang daming alam ni Popoy. Later ka sa akin. Later ka mamayang gabong. Tinatawag ko po ang lahat ng mga kapangyarihang itim. Dalawin niyo po si Poco mamayang gabi. <laughs> Karirin mo yan na. Kasama niyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. At ako naman, si Baby Girl Hasmin, dito lang yan sa MOR. 101.9. My only radio for, for life. life.